Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում կատարված ողբերգության 16-րդ տարելիցն է։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Պիեր Անդրիոյին, Ջեյմս Վորլիկին, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին եւ նրան ուղեկցող անձանց։ Հանդիպանը քննարկվել են սահմաներում տիրող իրավիճակին եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ Ադրբեջանի ագրե ռեպրեսիվ քաղաքականությունը եւ զինադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումները, պաշտոնական Բաքվի կողմից ցանկացած կառուցողական առաջարկների մերժումը վտանգում են տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պահպանումը եւ այս ուղղությամբ միջնորդների կողմից իրականացվող առաքելությունը։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է նոր ворակ հաղորդել զինադադարի ռեժիմի պահպանման եւ նրա խախտումների համար պատասխանատվության մեխանիզմների հստակ հստակեցմանը, հավելելով, որ պաշտոնական Ստեփանագերտը պատրաստ է ըստ ամենայնի մասնակցել այդ գործընթացին։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը նշել է, որ քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական կարգավորման գործընթացների վերաբերող հարցեր։ говорили об очередной встрече президентов Խոսել ենք նաև Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի նախագահաների հերթական հանդիպման մասին։ Քննարկվել են հումանիտար հարցեր, իսկ այդ համատեքստում հայ եւ ադրբեջանցի հասարակությունների ներկայացիչների հանդիպումների հնարավորության հարցը։ Այնուամենայնիվ գլխավոր հարցը եղել է շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Մեզ համար անընդունելի է այն, որ իրավիճակը սրվում է սահմանում եւ ծանր զինատեսակներ են գերարվում։ Մենք այդ խնդրի շուրջ կհանդիպենք եւ քննարկումներ կունենանք նաև բանակի ներկայացիչների հետ։ Մինչ Արցախի նախագահի հետ հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Համանախագահները Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ներկայացրել են IT առաքելության շրջանակներում իրենց առաջիկա հորերի ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կոչ արել հետևողական լինել Հայաստանի հետ սահմանին եւ Արցախի հետ շփման գծում հրադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումների հետաքննության եւ դատապարտման գործում, որը Հանրապետության նախագահի համոզմամբ չափազանց կարեւոր է հրադադարի ռեժիմի պահպանման դրա խախտումների խնդիրների բացառման տեսանկյունից։ Նշենք, որ այսօր համանախագահները մասնակցելու են Մարտակերտ Թարթար ճանապարհահատվածում ԵԱՀԿ առաքելության կողմից իրականացվելիք ԼՂՀ եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի դիտարկմանը, որի ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչը անցնելու են ադրբեջանական տարածք ԼՂՀ կողմից։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի 85 անդամներ ներկայացիչների պալատի արտաքին հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսի եւ դեմոկրատ Էլիոտ Էնջելի գլխավորությամբ բացնամակով դիմել են նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմին Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի սահմանային գոտիներում ագրեսիայի եւ բռնության տարածումը կանխող խաղաղասիրական միջոցառումների իրականացման աջակցելու կոչով։ Նամակում մասնավորապես նշվում է, որ հայ-ադրբեջանական եւ Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանային գոտիներում լարվածությունն ու բռնությունը կտրուկ աճել է, ինչի կապակցությամբ ԱՄՆ-ի իշխանությունները հնչեցնում են քննադատական տեսակետներ։ Սակայն այդ քննադատությունները տեղ չեն հասնում եւ արչակազմը հետագա ներգրավվածություն չի ցուցաբերում խնդրի լուծման համար։ Նման քաղաքականությունը պետք է փոխել։ Առաջարկում ենք մի քանի խելամիտ քայլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համար հետագա բռնությունները կանխելու նպատակով։ Նախև առաջ բոլոր կողմերին կոչ է արվում հետ քաշել դիպուկահարներին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մշտադիտարկումն իրականացնողներին մշտապես պարզապես պահել շփման գծում եւ նրանց զինել այնպիսի տեխնոլոգիական համակարգերով, որոնք ճշգրտորեն կարձանագրեն շփման գծում տեղի ունեցած յուրաքանչյուր խախտում, նշված է նամակում։ 1999 թվականի այսօրը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ զինված հանցախումբը ներխուժեց խորհրդարանի նիստերի դահլիճ եւ գնդակահարեց 8 պետական գործիչների։ Այսօր ողբերգության 16-րդ տարելիցին ազգային ժողովի այգում հուշակոթողի մոտ տեղի ունեցավ հիշատակի արարողություն։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, падգամավորները, ազգային ժողովի աշխատակազմը հարգանքի турք մատուցեցին հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության հետևանքով զոհված գործիչների հիշատակին։ Հիշատակի արարողությանը ներկային նաև զոհված պետական գործիչների հարազատները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորություն։ Նա կմասնակցի Վեսթմինիսթրյան աբայությունում հոկտեմբերի 28-ին կայանալիք 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության նոր սրբադասված նահատակների հիշատակին նվիրված ոգեկոճման արարողությանը։ Լոնդոնի եպիսկոպոս Ռիչարդ Չարդրեսի հետ արարողությունը կհանդիսապետի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ 2015 թվականի հոկտեմբերի 27-ից 29-ը Երևանում Մեսրոպ Մաշտոցյան վան Մադենադարանում տեղի կունենա հիշողության կերպարանքները 5-րդ միջազգային գիտաժողովը նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Գիտաժողովն անցկացվում է վերածնված մշակույթ վերապրած ձեռագրեր խորագրի ներքո։ Գիտաժողովին մասնակցում են Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ավստրիայի, Հոլանդիայի, Գերմանիայի, Լատվիայի, Ղազախստանի, Վրաստանի առաջնա գագաթնակարգ կենտրոնների մասնագետներ։ Հանրապետությունում ընթացքի մեջ են աշնանացանի աշխատանքները Վանիկ Նովիկովի ռեպորտաժը։ Չնայած վերջին օրերի տեղումներին այնուամենայնիվ աշնանահերկի եւ ցանքսի մասշտաբները արդեն գերազանցել են նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշները։ Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի խոսքով, չնայած եղանակային անբարենպաստ պայմաններն առայժմ խանգարում են ագրոժամկետներին համապատասխան կազմակերպելու աշնանացանը, սակայն դեռևս 10 օր ժամանակ կա, որ เป զի պարզ դառնա, թե հողօգտագործողները կհասցնեն արդյոք ժամանակին սերմացուն հանձնել հողին։ Ոլորտի պատասխանատուի կարծիքով այդ ժամանակահատվածում տեղումները կդադարեն եւ աշնանացանի աշխատանքները կընթանան բնականոն հունով։ Սպայդրությամբ աշնանացանի տակ կատարված է 23421 հեկտար հերկ, որը նախորդ տարվա համեմատ ավել է շուրջ 800 հեկտարով։ Արդեն ցանքսի տվյալներ կան մոտորապես 5762 հեկտար, նախորդ տարվա համեմատ աճը կազմում է շուրջ 1500 հեկտար։ Ագրոժամկետներում ցանցը ավարտելու համար իհարկե եղանակային պայմաններն են կարևորը, նո այսօր տեսնում եք, որ եղանական ձրևային է, կախված եղանակային պայմաններից, հետագայում արդեն կճշտվեն ավարտում են թե չեն ավարտում ամենաշատը որ շրջանում են արել ամենակիչը որ ամենաշատը այս բայդրությամբ Ասկերանի շրջանում 2612 հեկտար, հետո Մարտունու շրջանան 1571 հեկտար եւ Հադրութի շրջանակ 600 հեկտարով, Կաշաթաղը 430 հեկտարով։ Այսինքն այս առաջին իսկ ցուցանիշներից կարող են ենթադրել, որ այս տարի ցանկը ավելա լինելու։ Միանշանակ չի կարելի տենց ասել, քանի որ հələ ընթացքում անշնանացանը նորից եմ կրկնում եղանակային պայմաններից է կախված ոնց է լինելու եղանակը մոտ մի 10-15 օր հետո արդեն կարող ենք նախնական տվյալները ասենք դիմում հայտեր չկան դիզբարելիքի համար սերմացուի համար կան դա նախորդ է հավաքագրվել եւ դրամադրվում է Խաղողայգիներում հիմնականում ավարտվել են բերքահավաքի աշխատանքները։ Վիլեն Ավիտիսյանը գոհունակությամբ փաստեց, որ այս տարի բերքատվությունը նախորդ տարվա համեմատ եռակի է, իսկ համախառն բերքը կրկնակի։ Խաղողի բերքահավաքը հիմնականում ավարտվել է շրջաններում, Այսօրվա գրանցված բերքահավաքը կատարվել է 1285 հեկտարի վրա, համախառը բերքը կազմել է 12916 տոննա, միջին բերքատվությունը 100.5 ցենտներ հեկտարից, որը բավականին լավ ցուցանիշ է։ Նախորդ տարվա համեմատ կա։ Նախ նախորդ տարվա գրեթե երրակի անգամ բերքատվությունը բարձր է, բերքն է մոտ 2 անգամ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն աշխատանքային խորհրդակցություն էր հրավիրել քաղաքապետարանի պատասխանատուների եւ նրա ենթակայության տակ գտնվող գազམ་ակերպությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Օրակարգումներ արված էին ամենատարբեր բնույթի հարցեր եւ քննարկման արդյունքում հստակեցվել են հետագա աշխատանքների համակարգման ուղղությունները։ Խորհրդակցությունը մասնավորապես անդրադարձ է եղել կապված 2016 թվականի բյուջեի ձևավորման, ձմռան ռազմական նախապատրաստման, ծառատուն կիմիամսյակի անցկացման, ինչպես նաև ամանորի գազམ་ակերպման միջոցառումների հետ։ Քաշաթաղի շրջանի Աղավնատուն համայնքի Խաչկետի գյուղում կայացել է նորակառույց բուժկետի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Այն իրականություն է դարձել Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի On Armenia կազմակերպության եւ Լոնդոնում գործող հայկական կենտրոն Դրեստ կառույցի միջոցներով։ Շրջանային վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը բարձր է գնահատել Թուֆենկյան հիմնադրամի գործնեությունը, նշելով, որ տարիների ընթացքում շրջանը տարիներում բազմաթիվ բարեգործական կարևոր ծրագրեր են իրականացվել կառույցի կողմից, որոնցից է նաև աղավնատան բուժկետի կառուցումը։ Մենք ծանոթ ենք Խաշաթաղի շրջանի խնդիրներին, նաև տեղյակ, որ աղավնատունն ունի շատ խնդիրներ, եւ դրանք ինչ որ չափով թեթևացնելու համար կառուցեցինք այս բուժկետը։ Իր խոսքում նշել է Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Անդրանիկ Գասպարյանը։ Նոր համակարգիչների հանձնում Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան դպրոցում պատմում է Աննա Ղուգասյանը։ Այսօր Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում նոր ծրագրի շրջանակներում մեկնարկեց համակարգիչների հանձնման գործընթացը։ Ինչպես սկիզբ էր դրվել նախորդ տարի, այս ուսումնական տարում եւս Մարտակերտի շրջվարչակազմի բոլոր դպրոցների 6-րդ դասարանի աշակերտները կունենան նոր կլաս 1 համակարգիչներ։ Դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի Ռուզաննա Հարությունյանի խոսքով այս ծրագիրը նպաստում է երեխաների տեղեկացվածության աստիճանի բարձրացմանը ընտանիքներ կան, որ դեռ չունեն համակարգիչներ, ինֆորմատիկայի դասին օգտագործելու ժամանակ, տնային աշխատ հանձնարարությունների ժամանակ խնդիրներ առաջանում։ Ինձ թվում է սա մեծ օգնություն է նման ընտանիքներին, որ เป զի բոլոր առաջադրանքները պարտաճանաչ կատարեն եւ համակարգչային հմտություններ ձեռք բերեն։ Հնարավոր է բոլոր դասերին էլ օգտագործել հայոց լեզվի, մաթեմատիկայի, աշխարհագրության, ֆիզիկայի։ Մենք ունենք առարկայական դիսկեր, կարող են օգտագործել եւ մեծ մասամբ ինֆորմատիկ գիմնազիկայի ժամերին։ Բոլոր լաբորատոր աշխատանքները մեծ հաճույքով են կատարում երեխաները։ Բանա որ խոսքը այդքան չի վարժված, ինչքան որ այդ ուղությամբ։ Թե ինչու հենց 6-րդ դասարանցիների համար են նախատեսված նոր համակարգիչները, մասնագետները փաստում են, տեխնիկական բազմաթիվ խնդիրներ առաջացան, երբ 4 տարի առաջ այս ծրագիրը գործի դրվեց հիմնականում տարական օղակների համար երբ տեղի ունեցավ XO տիպի համակարգիչների բաժանում։ Այդ պատճառով որոշվեց աշխատանքներն սկսել միջին օղակից, այսինքն կլաս 1 համակարգիչները լինելով տեխնիկապես ավելի հզոր, հարմար են հենց 6-րդ դասարանի աշակերտների համար։ Աննա Ղուկասյան այսօր Մարզասերների համար Ստեփանակերտի համար 6 դպրոցում դյուցազնագրքին նոր ռեկորդ է սահմանվել։ Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղի բնակիչ 32-ամյա Սամվել Բաղդասարյանը կամուճ վարժությամբ 6.6 տասորդական վարկյանում 182 կիլոգրամ 800 գրամ ծանրություն է պահել եւ սահմանել Հայաստանի Հանրապետության դյուցազնագրքի նոր ռեկորդ։ Ազգային ժողովի падգամավոր ատլետիկայի ֆեդերացիայի հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը կարևորել է նմանօրինակ միջոցառումները։ Մենք ունենք աշխարհի չեմպիոններ, բայց Սամվել Բադասարյանն առաջին արցախցին է, ով հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետության դյուցազնագրքում, ընդգծել է Արթուր Թովմասյանը։ Աշխարհի ամենատարեց գործող բռնցքամարտիկներից մեկը 52-ամյա արգենտինացի ծանր քաշային Վալտեր Արմանդո Մասերոնին հերթական հաղթանակն է տարել պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Բուենոս Այրեսում կայացած մրցամարտի ժամանակ Մասերոնին երկրորդ ռաունդում նոկաուտի է ենթարկել իր 23-ամյա մրցակից Պաբլո Կորեային։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անբավարար եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև, առանձին վայրերում մռախու, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ արևելյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։